นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะอานิจจาวัตสังขารา อุปาตวยะธรรมิโน อุปาจิตวานิรุชันติ เตสังบูปาสโมสุโขติ สาธาโวฟังดุราก็มีออกสัทธาต่างหลาย ในวันเหมือนี้ ก็ที่ได้เตเตสนาธรรม ว่าด้วยเรื่องสังขารธรรม อันมันเตงสืบไปไปนาขอปมมีอกสทธา จุงโจรกันสดับรับฝังสืบต่อไปไปนามีอกสัทธาหนังดีๆ เอามือลองก็ได้อะ ไม่นี่ไปออกตั้งไหนเนี่ยที่เทวดาวันออกที่เทวดาปุ่นอ๋อทั้งที่ไหนก็ออกครับผมมีอกศรัทธาในวันบอนี้ก็ได้หับดอกไม้เตนนิมนต์มาเทศนาธรรมตีบ่อเฮือของเฮา ตุปีสามเปียงมันได้อยู่ไปนิมนต์ตุปีสามเปียงวันต่างตุปีสามเปียงไปตาขีแรกก็เข้าใจว่าเป็นตีป่าแดงแต่ก็กลายเป็นว่ามาตีบ่อฮือก็มได้หูไว้วันต่างว่าที่มาตีสนาธรรมตีบ่อฮือเมื่อเจ้าได้ทอบปอกสามไปตีวัดโูคงไปกล่าวไว้ว่า สัทธาบอกเฮือมาไปฟังก็เตียมเฮือนจอมเทวดาก็เตียมไปวะบอกสามไปเก่าก็จังหู้ว่าเป็นตีบอกเฮือวันนี้ได้มาเตสนาธรรม ในการเสงกรรมสุดบุญของก่อนันปียา พราะนั้นปิญญาได้เสงกรรมสุดบุญไป แล้วก็ได้มีการสูตรธรรมตามหีดตามกองกับบ้านกับเมืองเข้ามา และติ๋มเหมือนเปิ่นของปีน้องเมืองเหนือเขาก็หลังจากตีได้ส่องสาการเรียบร้อยดีงามแล้ว ก็ยังได้นิมนต์พระสังฆะมาตีสนาธรรม ใครฟังธรรมะตีสนาธรรมแทง อันนี้ต่างตีมหันมีมีกาตังปีน้องเมืองเหนือเฮาเลื่อนเดี่ยวเลื่อนก่อน ก็ได้ไปเตสนาธรรมตีวันป่าเรียงปอกหนึ่งปอกทนสองก็ตีบ่อเฮือของเฮาตีนี้ ปาลี ตีได้ยอกขึ้นมาก่าวเนไม่ออกเข้าตังตอนนั้นว่า อนิจจาวัตสังขาราอุปาตวายะธรรมินุอุปาจิตวานิรุจันติเตสังบูปาสมุสุโขอนิจจาวัตสังขาราเป็นภาษาบาลีป่องเป็นภาษาฮาวาสังขาราธรรมนั้นมันติง สังขารธรรมหมายถึงตอนตัวหัวใจของเฮานี่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายวะกลมหยอกศรัทธาไพ่กลมป้อนไหลเมื่อมีจาติมีการเกิดเจ้าจาราอันเท่าอันเก่ก็มีมาพอมีอันเท่าอันเก่เจ้าก็ปยาที่โรคภัยไข้เจ็บก็มีมา บ่มีโรคภัยไข้เจ็บม่เยาววาระสุดท้าย ก็คือสิ่งกรรมสุดบุญไป สังขารธรรมหมันติงก็ได้คนหนึ่งก็เย่าได้เกิดมาตุนเตียวอยู่ในวัตตาสองสาร มีอยู่สามสิบแอดคงสอนเป็นสองจั้นจั้นสูงและจั้นต่ำ และจั้นกลางมีสามจั้นวัตตาสองสารสามสิบเอ็ดคง อันควันเฮาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตนเตียวไปมาอยู่นี่เบี่ยงเป็นสามจั้นจั้นต่ำห้องว่าอาปายาภูมิมีนารกมีเพศอสุรกายเป็นตีไป แทงจั้นหนึ่ง คือจั่นกลางได้แก่มนุษย์สลูกเมืองคอนแล้วก็สวรรค์จั่นฝ่าต่างหอกคงจั่นสูงตั้งแต่จั่นพรอมขึ้นไป ในวัตตาสองสารสามสิบแปดโคงนี้ ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็เหมียกศรัทธาเพิ่มป้อนไหลกำนิมป้อนไหลตังไปมีอยู่สามตังตังจั้นต่ำจั้นกลางและจั้นสูง อันนี้ที่ไปตังไหนอยู่ตีตัวเฮาเป็นผูกกระตำก่อนเฮาได้เสียงกามสุดบุญไปแล้ว ตามหีดตามกอง วาราพุทธศาสนาเฮานั้นก็มีการต้านจอม อันต้านจอมนี้หลายผู้หลายคนกลมหู้ติไปติมา การต้านมีหลายอย่างหลายภาคการต้านคือยาจกคนขอคนขอคนยอนก็ได้คนอันมีติปึงติอาศัยก็ได้จือว่าตานอยู่ กรรมนี้ตานแล้วก็ที่ใดอุติสานาบุญไปถึงอันคอนเซยงกรรมสุดบุญไปนั่น ตามธรรมพระเจ้าว่าคือแดตานเกสังฆาภูมิศีลกันว่ามีควันตายมีควันเสียเฮานี่ยอมติดทำผูกหนึ่งกับบ้านกับเมืองเฮาจือว่าทำอานี่สองน้ำนองแทงจือหนึ่งจือว่าอานี่สองสองเขา่า กล่าวถึงเรื่องปอสถีก็หนึ่ง มีลูกใจเป็นตีหักจำเรื่อนใจหักสุดหัวใจ อายุก่อนได้สิบหกสิบเจ็ดปี ได้เกิดมีโรคภัยไข้เจ็บตายในวงเวลาอันปอดอันไหวปอมันมันตันไหลตั้งใจตั้ตันเลยตั้งสติไว้ก่อน จับไข่ไปเจ้าลามาตาย มันก็เอาไปส่องสาการ เอาไปฝังไว้ตีป่าเหี่ยวจางคอนใจหนึ่งก็คือไปส่องเขาตีป่าเหี่ยววันไหนสามปอก ไปเจ้าก่อมือกลางวันก่อมือลามาก่อมือ มือส่องเขาปันลูกใจปอสถีนี่กูวันกูวันตีป่าเหี่ยวตีนั่น กรรมนี้ต่อถึงมาลายปีหนึ่ง วันนั้นควันใจที่มือส่องเขาส้ำเป็นวันฝนตกน้ำนองที่ข้ามน้ำเมมือกอมใดข้ามน้ำเมเมือมใดอาหารกอมจางเอามือส่องปันตีลูกใจสถีฝังไว้นั่นได้หันพ่คู่เจ้าตอนหนึ่งเตียวมา แล่ได้เอาเข้านี่ใส่บาทพิคูเจ้าตอนนั้นอุติสานาบุญขอนาบุญนี่ไปกั้มไปจู ไปจูไปจอด ไปถึงยังหลูกใจสักทีเนื้อควันใจกว่าอธิษฐานดังนี้เสร็จแล้วก็เอาเขาใส่บาทได้ปวกมาเหินลูกใจสักทีได้ตายไปปีหนึ่งคำคืนนั่นได้มาเข้าฝันป่อสักทีว่าป่อเอ้ย เมื่อยังอยู่ในหลกเมืองควานีปอก็หัก ใครกินสังก่อปันกิน ใครได้สังก่อสื่อปัน ใครเมื่อไหนก่อปันเมื่อก้อยแต่ว่าลูกปอนี่ได้ตายไปอยู่ในป่าเหี่ยวปีหนึ่งเยาได้ตายไปอยู่ป่าเหี่ยวปีหนึ่งเยาปอสังเลยมาส่องเข้าปันกินขาบเดียวเหมือวานนี่ก้อย ได้ตายไปเป็นปีสั่งแหล่ได้มาส่องเขาขาบเดียวก็ไอ้บะลูกเจ้ามาปอสัตถีนั่นก็ไปห้องควันใจมาถามถึงไหนย่อมเหมียวเขา ลืมมัน ลูกเจ้ามาปอสัตถีก็ไปห้องเอาควันใจมาถาม ว่าคือไปส่องเขากูวันกูวันนี่มือสองอ้าวควันใจก็ว่ามือสองทุกวันค่ะ วันในสามตา ก็แต่ว่ามือวานิ่มไรมือนำนองจ่างคำน่ะมือไร หันเจ้าผิดคู่มาแหล่ไรเอาเขานั่นใส่บาทตามผิดคู่ไปเจ้าแหล่ในใจคิดถึงหลูปอสถีก้อยขามันก็คุกใจไหลจึงไวสาถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก่อจึงตีสนาธรรมไขปัน ว่าการตีที่ต้านและอุติสานาบุญไปหาควันนั้นสิ่งกามสุดบุญไปใดนั่นคือได้ตานเก็บพระสังฆาเจ้า นับต่อตานกลมถึงไหนกลมหยอกศรัทธาอยู่ตีป่าเหี่ยวเอาไปซองไปตำโหหมูโหไก่โหเป็ดอันนั้นเขาผมจ่างกินไรไปงอกตัวละสี่ห้าวันก่อนเน่าเป็นนอนอยู่หันไก นี่ตามกองวราพุทธศาสนาเฮาคือได้ตานแก่พระสังฆากันว่าพระสังฆาได้รับตานยาวที่เป็นพระราณาบุญ ไปกั้มจ่อย ความนั้นได้เสียงกามสุดบุญไปกำนี้ความนั้นเสียงกามสุดบุญไปนั้นตาเย้าไปเกิดตีไหนเขาจังดีได้หับได้หับอันนี้มีแทงตีหนึ่งกันว่าควันผู้นั้นได้แห่ตั้งศีลตั้งบุญมาดี ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดา อยู่จั้นผ้าคงใดคงหนึ่งก็ดีเทวดาจะนั่นกลมไลหับจังไลกินที่เฮาตานไป พ่อเปิดว่าสังพ่อเปิดว่าเทวดาก็มีอาหารของเทวดาคนนั้นตายมือไปเกิดเป็นสัตว์ริชานเป็นวูเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่ เฮาอุติสานาบุญไปกอ อันนี้ผมจางหับไหลพ่อเปิดว่าหมูหมาเป็ดไก่ก็กินอาหารของเขาไป กินข้าวเปิดกข้าวสารกินแกบกินบอนไปกำมนี้ความนั้นตายเกิดไป แผ่นนี้สังแหละที่เลยหับพระรานาบุญ ห้องจือว่าตายเกิดไปเป็นเพศผมหยากศรัทธาตายเกิดไปเป็นเพศ อันนี้จังตีเลยหับพระราณาบุญว่าเขาตานมือตากรรมนี้เขาได้ตานมือเย้าปีน้องเขาได้ไปตายเกิดเป็นตีวดาเขาตานมือเย้า ผมอันก่อหายได้ก็หือ ตีเต็มหายได้ผมหยอกสะทธานาบุญกุลตานเขานั่นกอ ปอกมาหาค้อนอันใดตานไปกำนี้ปีน้องเขาอันเป็นตีวดาคมได้กินได้หับตานก่อหู้ไรว่าเขาคิดถึงเขาเขาคิดถึงเขาเขาอยู่จันฝ้าโคงบอลปุ่นอ๋อลูกหลานเขาเขาไรเอามูลากขากุนตอดไว้ปั่นเขาเปียดไว้ปั่นเขานั่นก็เขายังคิดถึงเขา เขายังตานจอมเฮาเขาเลยหับเสียต้าไอ้ก่อเขาก่อจอมจื่นยินดีจอมลูกหลานตีได้คิดถึงเขาอันนี้อุปมาง่ายๆเหมือนลูกหลานผมเหยอกศรัทธาไปอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ได้ไปจบจันหลีกอ่องป้อยเขาหับจันหลีกหับป้อยเฮาเป็นป่อเป็นเมเฮาก่อเยิมใจตีเต้เฮาก่อมเลยหับป้อยจมเปิ่นอันนี้เฮาก่อเยิมใจ อุปมาขอนี่ฉันใด เฮาได้ติบได้ตานเบอร์ปีน้องเฮายาที่กาเฮาตายเกิดเป็นตีวบุตีวดา เขากดตีเยิ่มใจวายรุนมาจังที่ใดมาปอกงำกำจูลูกหลานสืบไปปลายนานาบุญก่อสัมติปอกมาหาเฮาแทงผมหยอกสะทาอันนี้คือได้ตานแก่พระสังฆาเจ้า กรรมนี้ควันนั้นเกิดมาในโลกนี้เป็นควันมีอยู่สี่เมียวอะผมเมียวสัทธาปาลีว่าหนึ่งตามูตตมะปรายโนควันจำปกตีหนึ่งควันหมูนี่ห้องว่า มืดมาละมืดไปตามูตตมะปรายโน มืดมามืดไปเหมือนหือ เกิดมาจากนี่ก็เป็นควันตุกข้าอย่าผืดขันใจลักขณะมทนแต้มตุกข้าลำบากโดยการสว่าหากินก็ดี เป็นใบเป็นโหนกก็ดีผมเหียกสะทาซ้ำกายเป็นคนมีใจหมึกใจตันต่อไปแทงมคิดถึงตาหน้ามคิดถึงศีละมคิดถึงภาวนา เจอกินเจอตานมักเอาโลผ้าตัวซะใจลำใส่กรรมสร้างในจิตในใจควันจำโปกนี่ได้จือว่าเกิดมากกว่ามืดเยาและและตายมือแทงก็ไปสู่ตีมืดไปสู่อปายภูมิ มีนารกมีอสุรกาย มีสตาริฉานสืบไปไปนาห้องว่าตามูตตมะปรายโน มืดมาเยามืดไป จากต่อต่อไปเข่นมืดต่อไปเทียงขวันเทียงจำโปกหนึ่งจือว่าตามูโจติปรายานุกมมีออกศรัทธาตามูโจติปรายานุปองว่ามืดมาและแจงไป เกิดมาเป็นควันตุกข้าอยาผืดขันใจสวาหากินก็ลำบากลักขณะกลมถนแต้มเหมือนเปิน รูปร่างผมห่างดีห่างเราเหมือนเปิ่นสัมมีใจงามมักไข่สร้างตาหน้าศีละภาวนา ตามวักมาหาใดจากนี้ก็มีความสุขอุ่นตุนใจ ตายไปจากนาก็ไปสู่สวรรค์จันฟ้าลองมาเกิดแทงจากหนึ่งก็เป็นคนดีคนงามควันหมูนี่ห้องว่าตามูโจติปรายานู มืดมาแต่ว่าเจียงไปแท่งจำโปกหนึ่งจือว่า โจติตมะปรยโนเจียงมามืดไป เกิดมาในมูลคขาขุนปอเมได้เฮ็ดได้หาไว้ เป็นผู้หังมีเป็นดีมตุกมหยาบโดยเขาของเงินคำรูปร่างห่างผางก่อ ดีดูดีตัวเป็นอันหังดีหังงาม เกิดมาเต็มทนปริปุนหน้าปอเมสว่าหากินไว้สิงสิ่งตุกหยาบสัง ก้อยเตว่าซ้ำกายเกิดเป็นควันใจมืดใจตัน มักเฮ็ดตั้งให้ตั้งเบิกตั้งเลิงอุ้มเข้าใจตาหน้าศีลภาวนาควันผู้นี้เกิดมาดี กันว่าได้ตายเมื่อก็ไปสู่ตุกติอันดีมงามไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์ตริฉานไปไปนาคอนหมูนี่ห้องว่าโจติตมะปรยานุเจียงมาแต่ว่าที่ไรมืดไปผมอยากศรัทธาแท่งจำโปกหนึ่งจือว่าโจติโจติปรยานุเจียงมาและเจียงไป เกิดมาเป็นคนดีคนงาม เต็มโทนโดยปริปุนนาเขาของเงินขำตุบหยาบ โซอันใดหาอันใดก่อหมั่งบุญตุนเต้า ซ้ำเป็นควันมักใจศีลใจบุญ มักกินมักตานมักกำศีลภาวนา อุปถัมกำจูจ่อยเหลือเปิ่นจ่อยเหลือวัดวาอารามจ่อยเหลือปีน้องเจ้าบานเจ้าคงควันหมู่นี่ได้จือว่า โจติโจติปารายนนผมอยากศรัทธาเจียงมายาสัมติเจียงไปแทงกรรมนี้ไพ่เป็นควันอันหมืดมาหมืดไปหมืดมาเจียงไปเจียงมาหมืดไปเจียงมาเจียงไปก่อคู่โดยในตัวในใจ กรรมนี้ว่าด้วยเรื่องการกินการทานตามกองศาสนา มีอาปุ่มเรื่องหนึ่ง เป็นอาปุ่มสอนใจ มีนอกแขกเตาฝูงหนึ่ง มีโหนาตัวหนึ่งได้ลองมากินสวนเขาสาลี ในวานในเมืองนั้นเป็นพระจำขาดต่างตวก็กินอิ่มเสียแล้ววินมือกำนี้ตวอันเป็นโหนาเปิ่นกินอิ่มเสียแล้วสำกาบมือจอมเทียงคอนไปสวนหันใส่ก็ยินสังกาใจ ว่านอกตัวนี้สังเลโลภะตัณหา กินอิ่มแล้วกมจูกะอิ่มซ้ำกาบมือแทง มันก็มาห้างเหี้ยวไว้ ยับไรนอกตัวนี้มา ยับไรนอกตัวนี้มาเอาก็มาเจียดถามตัวว่าเจ้าสังเลเป็นควันตี โลภะตัณหาตั้งโตเปิ่นกินอิ่มเย้าเปิ่นก็ปอกมือ แต่ว่าเจ้ากินอิ่มยังสำกาบมือจอมจะเอาไปให้สังว่ามาตัวรู้นอกตัวนี้จึงกล่าวว่าข้าเอาไปนั่นข้าเอาไปแบ่งเป็นสามส่วนสี่ส่วนส่วนตีหนึ่งเอาไปทรายนีส่วนตีสองเอาไปปั่นเปิ่นกูส่วนตีสามเอาไปฝังไว้ส่วนตีสี่เอาไปเปียดลองเหวควันไปสวนกลมป่องใจ จึงได้ถามว่าอาขออธิบายหือป่องใจหนึ่งตีว่าเอาไปทรายนีนั่นไปทรายนีไพจะไปถูกนีปะนะเจ้าต่อพ่ายลองสอมันก่อไข่เหนเอาไปทรายนีอันว่านั่นก็เปิดว่า ตีหังนอนของคานั่นคามีป่อมีเม เมื่อก่อนแข็งแรงดีเมื่อเหลียวนี่เท่าเยาปีกหางก็เมี่ยวตีบินสว่าหากินก็มือลำบาก เขาเลยเล่งดูคามาออนตางเมื่อก่อนเสียแล้วแหละเท่ามาคมจังสว่าหากิน ปีกหางกลมดีขากลมดีมจังบินไปไหนข้าถูกนีเขาเขาเลยเล่งดูมา อันข้ากลับไปส่วนหนึ่งนี่ เขาเอาไปทรายนี้เออเอาไปปันโปปันเมอันอยู่ป้ายต่างเฮินอันนี้ก็สอนใจหมู่เฮาเฮามีป่อมีเมเท่าเกอยู่ตั้งเฮินหัวเจ็บเข่าเจ็บไปมามไหลลูกหลานก็่อย่าปีลาปีแปดซ้ำถามไปแทงว่า แทงส่วนหนึ่งตีเอาไปปันเปิ่นกูนั่น เอาไปปันให้กู ตีนหังนอนเจ้านั่นเจ้าปล่อยเงินกูปันเปิดหน้าเปิ้นก็ถาม มันก็ว่าเอาไปปันเปิ่นกวนว่านั่นตีหังนอนคามีลูกเออคามีลูกน้อย เมื่อเหลียวนี่ปีกขมกาขาขผมแข็งตีวินไปสว่าหากินตีไก่ผมไหนข้าเอาไปส่วนหนึ่ง เอาไปปันเข้ากวย กันเข้าใหญ่มากเข้าก่อตีมาตอบสายคาขึ้น แทงส่วนหนึ่งรู้ตีว่าเอาไปฝังไว้นั่น ไปฝังไว้จือ เอาไปฝังไว้อันว่านั่นตีหังนอนคา มีนอกเทานอกเกอันใดไปจับหิ้วจับเหมากกว่าดี เปิ่นได้ปืดได้ยือเสเล่หลอดตายมากกว่ามี อยู่ตีหังนอนคานั่นมจังไปสว่าหากินไดข้าเป็นหัวนาเปิ่นข้ากอจึงได้กาบไปแล้ว เอาไปปั่นเข้ากินเออแทงส่วนหนึ่งรู้ตีว่าไปแปดลองเหี่ยวนั่นว่าจือเอาไปแปดลองเหี่ยวอันว่านั่นส่วนหนึ่งข้าก็เอาไปไหวกินไหวกินไหวใจกูเดียว ได้จือว่าเอาไปแปดลองเหี่ยวอันนี้ก็จึงจับตามหิดตามกองคำสอนตั้งศาสนาเฮากามีกาตานกลมไหลปมเหมียวสะทา ตันมีหลายตันกามีกาตันใครได้เสเลนาตาไปกูนีเปิดมาไปยืมเปิดมา ไปขายตีดินขายหวขายเฮิรนมาตานอันนี้กบพระละอันนี้สองหลายๆเพราะฉะนั้นมีเงินมีคำเตียถือและถูกต้องตามกองธรรมวินัย เมื่ออยู่ก็ใจให้มันพอถูกต้องตายเมื่อก็ฮือไรเมื่อจอม ตายมือคือไรมือจอม เพราะว่าเหมือนก็ทำหมอเอามือจอม กั้นโซว่าหากินลูกเจ้านาลีสองกำสามกำเขากัดหาเงินหาคำมาสุดจู่ปวดเทาปวดเกลืมเอามือจอมในจัดไปหนำตั้นใดสังมือก็มีปมเหมียวสรทาละไว้ปันลูกปันหลานไรพิษไรเถียงกันแทงก็มี กรรมนี้ตามกองศาสนา ถ้าว่ามีเงินมีคำคืออะไรแบ่งเป็นสามปุ่น ปุ่นตีหนึ่งเอาไว้กินไว้ตานปุ่นตีสองเอาไว้ปันลูกปันหลาน ปุ่นตีสามเอาไว้ลิงตูยามเทายามเก๋ผมเหมียวสะทาปุ่นตีหนึ่งไว้กินไว้ตานเฮาตีกินตีตานก็คือก่อไว้เป็นส่วนไว้ยามเปิ่นกินคือใดกิน ยามเปิ่นตานคือใดตาน เปิ่นขึ้นถาดเปิ่นไว้ถาดไว้ทำเปิ่นไปแอวเมสายเจ้งใหม่เจ้งไฮเฮาก่อที่ไรเมื่อจอมเปิ่นอันนี้แบ่งเป็นปุ่นไว้ส่วนหนึ่งวะปุ่นตีสองมาไว้ปันลูกปันหลาน เป็นหอเป็นเทินมูล่าขาขุนเป็นไห่เป็นนาเป็นหนอง เป็นเงินเป็นคำเสก็ดีปุ่นหนึ่งเอาไว้ปันลูกปันหลานไว้ปันลูกปันหลานนี่มีวิธีไหวอยู่ ตีไหวปันเหมือนไหนนี่ตัวลูกหลานเขาปอกาปอกเกจังเป้ตูทามนาหอต่อเฮินเลยอ่ะจังไกวปันปมเป้ตูทามนาหอต่อเฮินเตยยังหนุ่มยำกำยำกินเราอยู่ ไปหู้คำหู้คืนปอกลึกปอกลาอยู่อีก่อปันหูไห่ก็ดี ปันหูหน้าก็ดี ปันเงินปันคำก็ดี เขาเหล่านั้นก็จังเอาไปกินหายจ่ายสิ่งไร พราะฉะนั้นจึงตัวเวลาเป็นโหไหโหหน้าหมูลาขะคุน มีไห่มีนามีหนองอย่าพี่กึ่งกั้งขายเสงเสงแกไหวปันลูกปันหลานพอไหวปันลูกปันหลานยาวเขาเท่าเขาเก๋มาเข้าจังที่มาดูแลปอมเหมียวศรัทธาจังที่มาตัวเขาอ่ะเพราะว่าคนเท่ามีเงินลูกหลานที่มาตัวนี่หยาบนะ อันมาตัวก็มีอยู่ก็แต่ว่ามันเต็มทนพอมีเงินมีคำไว้ลูกหลานจังมาใจมาตัวกรรมโบราณเขามีกรรมหนึ่งจีว่าเขาโกมันต่าวมือมันผ่านกูได้ผ่านเหมือเท่าเขามันต่าวมือมันเป็นหือไว้เมียเขา อยู่ในเวงยามปาดเขากันเขาพอมันต่าวมือมานี่มันปาดหยาบ มันมันเนี่ยมันต่าไปลอมปัดต่าไปนี่มันปาดหยาบเกี่ยวก่หยาบ ใจจากไปปาดก่หยาบเข้าโกมันต่าเหมือมันผ่ะผานกูได้ผ่านเหมือเท่าบอดเท่ามายอมจังเฮ็ดสังยามีออกศรัทธาเขาเท่ามายอมจังเฮ็ดสังยาตีไปกินจางเปิ่นกลมจางยาอ่ะตีไปกล้าไปขายอันอันหู้อันสอนกลมจางสอนจางหู้อะไรอ่ะ พราะฉะนั้นเขาโกมันเต่าเหมือมานผ่านโกได้ผ่านเหมือเท่าพอเท่ามาเขามีเงินมีคำแบ่งไว้ปันลูกหลานส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้แทงส่วนหนึ่งเอาไว้หักษาตัวยามเท่ายามเก่ ยามเท่ายามเก่มาเจ็บหัวโมตามาก็ดีอันนี้มันจังเบไพ่ไรเมื่อยังหนุ่มยังกำอยู่นี่มันเป็นสังไงง่ายผมอยากศรัทธา เรียนไปสรุปสรุปเต่าไปก่อนลูกเรียนขึ้นอย่างไรปอเท่ามาปอเต่าย้ำจังลูกอ่ะปอยังหนุ่มผดผาดลูกกำเดียวก่นไรปอเท่ามาเทงอินปอตีลูกเอามือเต่าไว้เอาหุกกวนขึ้นเงินตังยกกอนขึ้นเงินตังจังที่ลูกไหลเท่าเก๋มาปยาที่มาหลกภัยใครเจ็บมาอันนี้ก็ไว้ซื้อยากิน ใครกินซอมกินหวานก่อเอาไว้ซื้อกิน พ่อลูกหลานก็เหมือนใจโลก็เหมียวศรัทธาไม่แมนเหมือนมือตึงว่ะหมากไม่อยู่สูงเขาไม่เสียเอาไม่เมียนเอานี่มันเหมือนเขาขึ้นไปพิดเอาเพราะฉะนั้นเขามีเงินมีคำตามกองวราพุทธศาสนา คือได้แบ่งแ้นสามปุ่นปุ่นตีหนึ่งเอาไว้กินไว้ตานตามเจตนาศรัทธามีหลายตานหลายมีเกตานเกบักทาน ปุ่นตีสองแก้ไหวปันลูกปันหลาน อย่าปีขายกินขายต้านอย่าปีกึ่งกั้งเอี่ยวไหวสิงสิงแท่งปุ่นหนึ่งไหวยามเทายามแก่ไหวซื้อกินอยู่กินยาไหวหักษาโตจังตีถูกตองตามกองธรรมวินัยกำนี้พอได้แบ่งเงินคำเฮาไรเป็นปุ่นจะนิยอาปมหยอกศรัทธาเมื่ออยู่เฮากลมตุกใจอ่ะเฮาตายเมื่อก่อใดเมื่อจอม เฮาตายเมื่อใดเมื่อจอม อันใดเมื่อนั้นจำเป็นสังก็ได้บุญติดตัวเมื่อจัดไปหนาเจียงไปในจัดไปหนาเพราะว่าเฮาตั้นได้เฮ็ดไว้ตั้นได้เฮ็ดตั้งศีลตั้งบุญไว้ เงินคำอันเฮาไลเฮ็ดได้หามาตั้งแต่ยังยังหนุ่มยังกำต่อถึงป้อเท่าลูกเจ้านาลีสองกำสามกำได้ยั่งได้นอน เปิ่นเมื่อไหนกลมขามเมื่อเปิ่นกินสังกลมขามกินอันนั้นปองหลองสังปมหยอกสะัทธาตายเมื่อกว่าซ้ำลายเมื่อแทงล่าไว้ปลายหลังปันลูกปันหลานถ้ามันกึ่งกั่งมาหอมไดปันไว้แทงเสียซ้ำให้นะไรปันไว้เสียซ้ำให้กึ่งกั่งมือมานี่ลูกหลานกลมตั้นในแบ่งเป็นส่วนเป็นปุ่นไว้จางเฮ็ดคือปีคือน้องได้พิษได้เถียงกันไหล เพราะฉะนั้นจึงเป็นคอเตือนใจปมีออกศรัทธาในการสร้างนาหอต่อเฮินตามกองธรรมวินัยคือได้จอบคือได้ดีคือได้งามผมอยากศรัทธาอันว่าสังขารธรรมมันติงอันว่านั้น ได้เกิดมาเยาก็มีไพ่หลอดต่างตายบบผมอยากศรัทธา อันนี้ว่าสื่อๆมีไปหลอดตังตายก็แต่ว่าที่ตายเหมืออไหนที่มือเหมืออไหนอันนี้มันจังหวอะไร สมัยก่อนปานพระพุทธเจ้ามีแม่ออกก้อนหนึ่งชื่อว่าแม่ออกกีสาโกตมีปอเป๋เป็นกัมเฮาก็มีออกย้อมชื่อมันกีสานี่แปลว่าย้อมแม่ออกนี่มีลูกชายก้อนหนึ่ง เป็นลูกโหปีหักลูกนี่นายเอาปมมีออกศรัทธากำนี่ลูกใจมันจัพผยดเดาวก่อเลยเสียงกามสุดบุญไป มันก่อหับไหลพอเป็นหย่องเป็นกวังเป็นเมามือ ไปฮือเปิ่นยาขึ้นขามปันเงินขามปันคำเสียงกะหืมว่า ขอฮือยาลูกน้อยคาฮือขึ้นมา มีชีวิตจิตใจเหมือนเก่า คาที่อับปันสิงสิงไปหาตีไหนไพ่กลมขามยาไหลสุดท้ายไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงว่ายาไรเออปฏิยานี่ก็เตว่ายามันนี่กลมหยาบสังไม่ออกไปเอาเจอพักกาดมาก็เตว่าเจอพักกาดนี่ที่ใดเป็นเฮิรนอันขวัญเกยตายสิปอก เฮนันขวัญเกยตายสิบอกไปหามา นางกีสาโกตมีเมียกก็นีโก็ลนไปส่อหาไปเฮินไตก็บอกโอ้ลุงก็ตายไปปีแล้วไปเฮินเหนือก็น้องก็ฮะตายไปปีซึ่นไปที่ไหนก็มีก็อันเกยตายนี่ผมอยากศรัทธา นางก็นี่ไปส่อหาเฮินอันเกยตายนั้นมีสุดท้ายก็หูในตัวในใจ ว่าอ๋อมนุษย์สรุปควานเฮานี่เกิดมาต้องสิ่งกรรมสุบุญปายุจึงได้ปอกมาหาพระพุทธเจ้า เอาลูกมันนางไปฝังเสียแล้วแหละ ได้มาบวชเป็นภิกขุณีในพุทธศาสนาปั่มเปียงกำศีลภาวนาถึงพอได้เป็นอาราหันตา เพราะฉะนั้นมันสังขารธรรมมันติงอนิจจาวัตสังขารา อุปาตวยะธรรมิโนะมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาวะกันว่ามีการเกิดขึ้นแล้วก็จังเตียกไปดับไปเป็นธรรมดา อันนี้นำมาอูเนปมหิออกศรัทธาตีมีจิตใจเจอใสในพระพุทธศาสนา ถ้าว่ายังบังเกิดจิตใจดีงาม คิดถึงผู้อันใดเป็นป่อเป็นแม่ เป็นปีเป็นน้องอันใดสิ่งกรรมสุดบุญไปนั่น ตายไปสู่ปรโลกไปนาผู้เป็นลูกเป็นหลาน ก็อย่าปีลืมกึดถึงผู้เป็นป่อเป็นแม่ของเราเมื่อไหนเสียก็ดีถ้าไปเรือนฮอกปีใหม่ ถ้าไปเขาว่าสาออกว่าสา ได้ไปส่องสักเขาก็ดี ได้ไปตานสังก็ดี คิดถึงผู้เป็นปอเป็นเม่ของเฮาอุติซาบุญไปหา กันว่าเข้าอยู่ในฐานะตีตีหับใดนั้นก็จังตีจังป้อนไปได้จังตีจังป้อนจากตุกถึงซุปยอกเอาตนโตขึ้นสู่สวรรค์จันฟ้า สวรรค์จันฟ้า อันว่านั้นเป็นตีไปของควันดี เป็นตีไปต่างตีดีตีงาม ในการสร้างตาหน้าปาลามีก็ดี ศีลปาลามีก็ดี ภาวนาปาลามีก็ดี มนุษย์สรุปเมืองขวัญผมเหมียวศรัทธาเป็นตีสร้างตีดีไรอุปมาเหมือนควันเฮ็ดนา กันว่านาดีเฮาหวานเข้าก็ออกมาดี กรรมนี้แต่ที่เฮตตั้งศีลตั้งบุญใดดีนี่ดูไรเฮตในมนุษย์สรุปเมืองขวัญ พระพุทธเจ้าก็มาเกิดในโลกมนุษย์ของเฮาแด่ใดปั่มเปียงปารมีปกาโบเกเด่ไรเป็นถึงพระพุทธเจ้าก่อในมนุษย์สรุปเมืองขวัญ ไปเกิดเป็นเทวดากมจังเฮ็ตั้งศีลตั้งบุญใดดีผมอยากศรัทธาพอไปเกิดเป็นเทวดานี่รวมมวลโดยเยิ่ม โลมูลเลอเยิ้มพอเทวดานี่เป็นพบเป็นภูมิเป็นภาวะอันมูลอันเยิ้มปมเหมียวศรัทธาตั้งแต่สวรรค์จันตีหนึ่งไปห้องว่าเต้าจตุโลกกาบานตังสี่ห้องปอดปอดห้องว่าเต้าตังสี่อันนี้มีอายุห้าปากปีห้าปากปีติบวันหนึ่งคืนหนึ่งตีเข้านั่นตานปากปีเมืองขวัญ สวรรค์จันติสองขึ้นไปเทียงมีอายุปันปี คือมีอายุเหงปีคือจันตาวาติงสายังมีนางตีวดาคนหนึ่งว่าปมเหยกศรัทธาได้ไปเกิดอยู่ในจันฝ่าปุญญาเต็มทนปริปุนหน้าโดยเข่งใจโคสอยหน้านาต่าง ๆกำนี้ได้ไปแอวสวนดอกไม้ไปเอาสวนดอกไม้ยาว ได้ไปคืนตอนไม่เลยหลงลืมสติตกตอนไม่ตาย ตายย่อมมาเกิดในมนุษย์สรุปเมืองควันได้มามีเจ้ามีผูกินแขกแต่งงานถึงปออายุห้าสิบปี ในวงวางตีมันนางยังน้อยอยู่นี่ คิดถึงไรว่าเคยเกิดอยู่ในสวรรค์จันฟ้าก็ไรเฮตั้งศีลตั้งบุญนานาต่างๆผัดธนาไขมือเกิดขึ้นตีเก่า สืบมือสืบวันมาถึงก็มีอายุได้ห้าสิบปีมีลูกสามสี่ห้าคนตายเมื่อได้ไปเกิดขึ้น ในสวรรค์จันฟ้าจื่อว่าอุปปาติกาเกิดขึ้นอุปปาติกามีอยู่สี่อย่างหนึ่งควอันเกิดในไข่เหมือนนอกเหมือนงูจะนี่เกิดในไข่สองเกิดในขี้ไข่ เป็นหนอนจะนี่สามเกิดในต้องเหมือนดังควันโวกวายจะนี่สี่เกิดขึ้นใหญ่กำเดียวห้องว่าอุปปาติกะไปเกิดเป็นเทวดาเกิดก่อใหญ่กำเดียวอะมันหลบไปอยู่ในต้องสิบเดินแล้วเกิด ไปเกิดในนารกก่อเกิดใหญ่กำเดียว เกิดพูดขึ้นเมื่อตีเก่า เจือนเป็นเมเจอนางเสี่ยวจะนั่นมาเอี่ยวในสวนหลอกไม้ย้ำตั้นปวกสวนเต๋อผมเอี่ยวสะทา ลูกมนุษย์ใน้หาสิบปีอ่ะตายไปขึ้นไปตีเก่าเขาย้ำตั้นปอกศูนย์เตือและเทวดาก็จนกันมาถามว่าไปตีไหนมาว่าหันที่เหมือเจ้าเยามันก็ไข่เนว่าไรมาเกิดมนุษย์สรุปเมืองควันเป็นเวลาหาสิบปีอ่ะตีเขายังวันหนึ่งย้ำผ่านป้อนไปเตือวันหนึ่งย้ำผ่านป้อนไปเตือก็ปอไรเป็นเวลาหาสิบปีเมืองควันเย่ย กรรมนี้หลายผู้หลายคนก็มีความสงสัย เหมือนก้อกลมไข่ยุมเมืองฝ้านั้นมีเตห้านารกนั้นมีเตห้าไพ่กลมไปหูไปหันจ้าอันขึ้นเมืองฝ้าจะเป็นปีเป็นน้องเอาเข้ากลมปอกมาเก่าเขาอืมจังเกยคิดจังเกยสงสัยอันจะไปนาลอกปุ้น อันนั้นไหวแท่งตีก็เนาะเปิ่นขังไหวเปิ่นปั่นเข้ามา อันขึ้นไปอยู่เมืองฟ้าสังเหลนมาเก่าเขาเหมือนก็ก่อสงสัย เพราะว่าเมืองฟ้าเลยเมืองควันอายุมันปึ่งกันเหรอเมืองฟ้านั่นปากปีเมืองควันเมืองฟ้านั่นคืนหนึ่งวันหนึ่งแต่เมืองควันเขาเป็นปากปี พอถ้าเขาไปเกิดเมืองผ่าก็อะไรโคใหม่ ได้วิหะได้อันวิมานใหม่ได้เฮินใหม่ ได้โคติบเขิงติบอาหารติบ เขาคิดว่าอาแทงสองสามวันกับเมืองเก่าเขาล่อย พอแทงสองสามวันในเมืองควันผ่านไปหลายปีอ่ะสามปากปีอ่ะ พอสามวันกว่าสามปากปีอ่ะผมอยากศรัทธาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ อันติมจังมาหากัน เออเผื่อสองสามวันเข้ามาเขาพอตายอ่ะก็อะไรโคใหม่รู้ตีวดาก่อเยิม จนกันมาฉลอง จนกันมาสาธุยินดี แต่ก็มีคนอันใดหันเทวดา คนอันใดหันผีหันผิด เขามาเปียมาสำเรียงตัวในเฮาเปิดว่าใครเฮานั่นจ่อยแถมกำจูได้อุติสานาบุญไปหา เพราะฉะนั้นคิดถึงผู้เป็นป่อเป็นแม่เป็นปีเป็นน้อง ก็อย่าไปลืมอุติสานาบุญตานไปหาเขา อันตีตานใดนั่น ก็คือตานเก็บพระสังฆาเจ้า ตอนใดตอนหนึ่งก็ดีไว้ใจต้านแก่พระสังฆะนะไว้ใจต้านแก่พระสังฆะนี่มีพระละอานิสองหลาย เมหน้าของพระพุทธเจ้า ได้เอาพาไปยิบไปปั่นไปต่อเฮ็ดโดยมือของเมหน้าของพระพุทธเจ้านี่เฮ็ดโดยมือ เอาไปตานพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามับว่าคือไปตานแก่พระสังฆะ พระสังฆาตังหลายจึงมาแบ่งกันไปหลังจึงได้อานิสงหลายว่าผมเหมียวศรัทธาไปตานสักเขาก็เหมือนกัน คือไปไหวใจไปตานเกศสังฆามันใจกลับไปตานปะคูบาเคยนะปะคูบามันอยู่เอาปอกมาเกินมือผูกกับมือแทงเนี่ย่านหอยผมไรกิหน้าเหมียวเขาเพราะฉะนั้นตานเกศพระสังฆานี่ได้พระลาอานิสงหลาย ยามมีเมีออกอยู่วัดก็ไปตัวอยู่ มีหลายเมีออกมาวัด ติวกอกซ้อยเข้ามาอันเหมือนปอกก็เอาหมักไม้มาหมักไม้ลูกเมืองนอกเมืองไก่มาไข่มาตานพระครูบาพอมาถามหาพระครูบามอยู่เอาปอกมือเมื่อพวกก็มาแทงปกติทานพระปีน่อยเขาโขพระปีน่อยเขาหมอกิน เออ ราะฉะนั้นเนี่ยการติดการต้านปมหยองสัทธาตานเมื่อยังเป็นมนุษย์สรุปเมืองควันนี้ที่สร้างตาหน้าต่างตานก็ดีต่างภาวนากรรมศีลกินตานก็ดีนะเฮ็ดตามโอกาสเฮ็ดตามฐานะเฮ็ดตามวิยาของเขาอย่าปีขาดอย่าปียอมพอเฮ็ดขาดยอมตามหิดตามกองพุทธศาสนาของเขาแล้วนะผมอยากศรัทธาก็อยู่ใน มนุษย์สลกเบืองควันก่อสุกอุ่นตุนใจ ตายไปไปนาก่อไปต่างตีดีตีงามเฮ็ดตั้งศีลตั้งบุญหลายผู้หลายควันว่ามหันพระลาอานิสองต่อนาตันตา ติเตนันหันพระลาอานิสองต่อนาตันตาผมหยอกศรัทธาไฟเสีก็ดีได้เฮ็ดตั้งดีไปที่ไหนผมอายเปิ่น ได้เป็นเจ้าศรัทธาหลงไหลแห่ตั้งศีลตั้งบุญเข้าหมู่เข้าจุมเข้ากางเกะคันหลายกว่าไอ้เปิ่นไปกล้าไปขายต่อเปิ่นเปิ่นก่อไข่กล้าไข่ขายต่อ ไปติดต่อเปิ่นไปหาเปิ่นไปอาโกตามจ่อยแถมเปิ่นเปิ่นกอจ่อยแถมปั่นไวไวถ้าคนอันไรแห่ตั้งศีลตั้งบุญเป็นคนให้คนเบิกคนเดิงไปกล้าขายต่อเปิ่นเปิ่นกลมไข่กล้าจอม มันตีวอกเขาเหมือนไหนกบมูเพราะมันใจคนดี ไปติดต่อเปิ่นไปอาโกเปิ่นเปิ่นกลมไข่จ่อยแถมเต็มตีเพราะฉะนั้นการเฮ็ดตั้งดี ตึงตั้งดีในศาสนา ตั้งดีในวันในโขง เป็นเท่าเป็นเก๋ก็ดี ได้เอาตัวเอาใจจ่อยแถมในวันในโขงของเฮาก็มีพระละอานิสอง เป็นตีนับนาถือตาเข้าหมู่เข้าจุมกลมอายเปิ่นโกเปิ่น เปิงกับควันห้ายควันเมือกควันเลิงไปตีในกกโกเปิ่นอายเปิ่นเข้ากางเกกางจุ้งกอกก้มนาอยู่เสียเอยู่กลมหึงไหลนะอันนี้ก็เป็นพระลานี่สองในการเฮ็ดทางความดีความงาม กันว่าเสียงกามสุดบุญมือ ก็ได้มือตีดีตีงาม เกิดมาแทงจัดหนึ่งไปนาก่อที่ใดมาตีดีตีงามแทง เพราะฉะนั้นตั้งเก้าแต่ปัจจุบันยามเดียวนี้สืบไปไปนาได้ คิดถึงหู้ในตัวในใจเสเลได้เกิดมาเป็นคนหนึ่งจาดก็อย่าพี่ได้ผาดตั้งศีลตั้งบุญ คือไรเฮ็ดไปตามวักมาหาใดตามมีตามเกิดก็จังที่ได้เป็นคนดีคนงาม อยู่ก็เป็นคนดี ตายไปก็เป็นคนดี อยู่ก็เป็นตีหักแก่คนตั้งหลาย ตายไปตีวดาก็หักหอบปุ่มหักษาสืบไปไปนาวันนี้ได้มาเตสนาธรรมเนปมหยอกศรัทธา ว่าด้วยเรื่องสังขารธรรมอันหมันติงในวันเมื่อนี้นั่น ก็หันว่าสมกลเกกาลเวลา เพราะว่าผ่านมาใดโจมโมงหนึ่งยะผมอยากสัทธาหลายผู้หลายคนตั้งหลังกับพอหาวยอะเหมือนไอ้ที่เลี้ยวก็ว่าฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าสมกลเกกาลเวลาขอปันป้อนผมอยากสัทธาทุกผู้ทุกคน คือเราอยู่เราเซาดีอยู่ดีกินหวาน กึดหู้ในศีลธรรมกรรมฐานพระพุทธเจ้าได้มีเขาของเงินคำก็คือหมอใจ หมอใจแหว่งเป็นปุ่นเป็นส่วนไหวลูกหลานไปหลังกล่อมติ้มใดไม่ใดห้อน เกิดไปในจัดไปนาก่อติ้มเสียได้ฉะนั้นขอปมอยากศรัทธาตุกผูตุกคันมีอายุมันเกี่ยนยืนยาวจัตตารุธรรมาวัฒนติ อายุวันโนสุขังปาลังขียาเตสนายังทำ อันจือว่าสังขารธรรมมันติงก็สารจาบุรมนการะโกนเต่านี่ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุ